Eh, el mismo boy. Flow. Barrio La Brisa. Trinity La Marca. Baila, baila, baila, sí. baila, baila, baila para mí. Baila, baila, baila. Solo quiero raspar. Baila, baila reggae. Baila, baila, baila, baila, danza. Suavecito yo te quiero acariciar. Donde nadie nos pueda espiar. Baila baila reggae. Baila, baila, baila, baila, danza Suavecito yo te quiero acariciar, donde nadie nos pueda espiar. Baila mami que ese culo está de moda. No soy guayna pero qué rico rebota. De la capi pa' la costa, por ese booty caigo preso, llévame para la posta. Voy a hacerte una misión, a rasparte su informe corazón, al ritmo de esta plena que calor tu espalda haciéndome fricción. Ey, baila mami, muévelo bien tu ani, rápame con ese pundani. Eso es mío, que lo sepa la fami. No tengas miedo, échate pa' acá. Que solamente quiero ser tu numa. Pégate a mi cuerpo, mamá. Bailame al ritmo del danzal. Que te quiero acariciar. Como dice el guay guay Me tiene loco y no solo es de su carita. Su culo y teta cualquiera debilita. Quiero tenerla pa' yo hacerle mil cositas. Lo malo que es un poco subidita, vidita, Baila más ritmo de Katrina, mi chamita. Loco por contemplar su cara de angelita. En sus virtudes no le llega ni a la mitad. Por yo quiero hacerla mi damita. Baila, baila, baila, bailame. Pero qué rico tú te mueves. Se mueve bien, se mueve bien. Se mueve bien, se mueve bien. Dale más Si un Grammy. Dale raspa sabe que traemos un tsunami. Listo para la acción. Vodka, tequila y tremendo vacilón. Ese movimiento nunca lo había visto. es la chicha más grande, te la Titanic. Y un booty no cabe, ella es Amish. Ella prende un Philly con Don. Con Don Roberto y también Periñón. En la mente tiene cierta maldad. Para bailar, para fumar. Baila, baila reggae. Baila, baila, baila, baila, danzar. Suavecito yo te quiero acariciar. Donde nadie nos pueda espiar. Baila baila reggae, baila, baila, baila, baila, danza Suavecito yo te quiero acariciar, donde nadie nos pueda espiar. Baila, baila, baila, baila, sí. Baila, baila, baila para mí. Baila, baila, baila, baby girl. Baila, baila, baila, get me crazy. Su piel morena, que está bien buena. Y en la disco ella quiere a no se pierde un par y la amiga la cela. Y ahí por la play que el guayo hoy la quema. Baila, baila, baila, baila, sí. Baila, baila, baila, que sentir tu cuerpo que esta noche no tenga fin. Esos movimientos me atraen, lo mueve sensual. Baby, no vayas a parar. Y de este party no me voy sin ti. Dile a tu flota que ya se pueden ir. Si estás como el love, estás bien, yo te voy a cuidar. Conmigo quieres estar. Ahora vamos a la esquina donde no nos pueden ver. Y mueve ese bumper como lo sabes hacer. No me tengas miedo que no te voy a morder, no. Mami, baila. Baila, baila, baila, baila, danzar. Suavecito yo te voy a acariciar. Donde nadie nos pueda espiar. Baila, baila reggae. Ese movimiento no lo sé. Dime cómo hago para tener esos movimientos que me tiran contra la pared. Qué rico ahí, me gusta ahí. Suéltate, mami, que la noche no tiene fin. Dos roles de weed teniendo aquí y qué rico se siente sí. Baila, baila pa' mí y en acción, sin descontrol. Vamos a terminar seduciéndonos. Comparte feeling con un blon y cerveza y que se que hasta que amanezca. Vamos a terminar seduciéndonos. Comparte feeling con un blon y cerveza y que se que hasta que amanezca baila, baila, danza, danzar. Suavecito yo te quiero acariciar, donde nadie nos pueda espiar. Mueve pum pum pa mí, esta noche nena yo te voy a hacer feliz. Estoy pa ti, tú estás pa mí, vivamos el momento, haceme feliz. No sé si anotas, pero te quiero desvestir, desvestir baby, ya sé me dice que no pare. Sexy, bonita, colocha me provoca. No sabes qué rico se siente besar tu boca. Me tiene adicto como la coca, baby, baby. Eh. Es que ya no puedo ser solo tu amigo, gal. Cuando tú me bailas, me pones high. En la noche te quiero acariciar donde nadie nos pueda espiar. Ya tú sabes que no solo puedo ser para ti si me quiere, vamos a partir. Es que ya no aguanto la gana de tenerte en mi cama. Yo no aguanto, ya. Yo no aguanto, baby. Baila, baila reggae. Baila, baila, baila, baila, danzar. Suavecito yo te quiero acariciar. Donde nadie nos pueda espiar. Baila, baila reggae. Baila, baila, baila, baila, danzar Suavecito yo te quiero acariciar, donde nadie nos pueda espiar.